بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ثم أما بعد قال الله تعالى في سورة, في سورة الماعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون كم خيسان oxuyar? Oxuysan, buyur. Amma izahla. Oxuyalım. بسم الله الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بل إذن أرأيت الذي يكذب بالدين بالله أرأيت الذي يكذب بالدين أيرما أرأيت الذي يكذب بالدين يكذب بالدين يحفظه أرأيت الذي يكذب بالدين Aydın oldu. Sonra. فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ Aynı iki, de, iki defa değil. فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ يَدُعُ يَدُعُ فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ Bəli. وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ Burada fikir verin. ضد ولا يحض ضو ولا يحض بزدر ولا يحض دلنا ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين ne kaydasıdır burada? Favayidul lil İdgam bilagunna. Ne demeydi bu idgam bilagunna? Bunun nə zaman baş verər? E, əgər tənzil və sakin onlardan sonra ləmr və ya ra gələrsə, bu zaman nə olar? Nun səsi itil. Nun səsi itil və e, şəddələnir. Ondan sonra gələn hərf şəddələnir. ümumən itir. Ənin nısı itir, inin nısı itir, unun nısı itir. Nə oxunmur? İki hərf şəddələnir. Bəli, ikinci hərf. Sonra gələn hərf şəddələnir. Bəli, sonra? Əl-ləzinəhum an Əlləzinə hum an salatihim səhun Bax. Əlləzinə hum an salatihim İxfa ilə, ixfa. İxfa ilə, gizlətmə onu. Əlləzinə hum an salatihim səhun Gözəldir. Amma biz dedik ki, qeyd etdik ki, ixfa ümumən iki cür oxunur, düzdür? Əgər ixfa, yəni qalın, sukunlu nun və ya təminlər qalın hərflərin birinə rast gələrsə, bu zaman ixfa qalın tələffüz olunar. İxfanın səsi qalın olar. Əlləzinəhum an, an, mının səsi qalınlaşar. Nəyə görə? Sada görə. Çünki sad qalındır. Əlləzinəhum an Sözündən sonra gələn qalın. Bəli. Əgər ixfadan, sukununun və ya təmirlərdən sonra gələn hərflər qalın hərflərdən biri olarsa, bu zaman səs də qalın oxunar. Əgər incə hərflərdən biri olarsa, məsələn, misal, in kuntum in, bir də var in, in səs nə olar? İxfa qalınlaşar və incə. Həmçinin burada da sad hərfidir və bildiyimiz kimi sad hərfi qalın hərflərdəndir və bu zaman səs də qalın olmalıdır. Oxu. Səhun. Yaxşı. Sonda olan uzatmanın hökmü və adı? arid, lissukun, hökmü 2, 4, 2, 4, 6 yəni. 2, 4, 6. Dayanarsan sonra 2, 4, 6. Bəli. Keçərsən 2-yə. Mhm. Əllezîne hum yura'un Uzatma bu. Əllezîne hum yura'un Məddin adı? Məddul Məddul Muttasıl. 2, 4, 6, uzadma 2, 4, 6. 4, 5, 6. 2 yoxdur. Çünki muttasılda nədir? Uzatma vacibdir və miqdarı 4, 5, 6 uzatma. Oxunur belə. Əlləzinəhum yuraun. Yəni, biz qəst etdi 2, 4, 6 elə bir ki, yəni, iki hərəkə və ya barmaqları qaldırmağın e, sayında, məsələn. Ə, bəli? olmaz altdan çox. Məsələn, təqribi deyirsən də, məsələn, anladın? Təqribi, ən birinci hesablayırsan. Məsələn, Əlləzinəhum yuraun 6 saniyə elə bir şey. Və ya 6 yəni, barmağın qaldırma miqdarı belə hesablanır. Və təqribi artıq deyirsən. Ola bilsin, dəqiq olmasın. Bəli, buyur. Və yəmnəunəl məun Çox gözəl, əmnəl məun ikinci surəni də oxuyaq, sonra sizdən biz onu oxuyun. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakal kawtharu. Fasalli li rabbika wanhar. İnna shani'aka huval-abtar. Oxusun bunu, sən oxu. Bismillah. Hı. الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر كده أخو إنا أعطيناك الكوثر تحاضي وستهدئ أعطينا أعطينا طا إنا أعطيناك الكوثر أها كالكوثر كالكوثر كو كو كوثر كوثر كوثر اها فصل لربك وانحر وانحر وانحر إن شانئك هو الأبتر هو الأب أبتر إن شانئك هو الأبتر اه أب ب هل في إنجال أوضو və qarqala edəndə də bunu bəni incə söyləmək daha yəni, düzgündür və, demək, və mütləq demək lazımdır ki, əbə, əbətəl, əbutər artıq ba olur, amma əbətəl vahincədir. İzah elə, innə nədir? İnnə burada məddül munfasıl. Məddül munfasıl uzatma miqdarı. 2, 4. Və, və s. bəli. Sonra Ataynə, uzatdım bunu, belə bir nəyə görə? Xət və işarə miqdarını uzadı, bəli. Sonra ra burada oxudun ki, kəl-kəvsəru vurdun. Qalın səslə. Qalın. Niyə? Nəyə əsasən? Əzrindən qabaqçı həlif fəth olarsa ra qalın. Çox gözəl. Allah sənə razı olsun. İkinci ayə. Fəsalli li rabbikə vənhəru. Hə, burada da gənə həmin kimi ra hərfi. Bəli. Üçüncü ayə. İnnə şəniəkə huvəl. Burada qalqalə. Halkalatü suğra huvel ebteru huvel ebteru Güzel. Aydın da su sual varsa verin. Suallarınızı verin. Bəli, ümumən hər yerdə əgər sükunlu bəl gələrsə və ya sükunlu qaf, sükunlu dəl, sükunlu cim gələrsə bu zaman və ya ta gələrsə bu zaman hamısı qarqala olacaq və yəni qarqala əks səda verəcək əksələ. Və bu qalaqalar da dediyimiz kimi e, böyük ola bilər, kiçik ola bilər. Böyük əksələ o zaman olar ki, sözün sonunda olsun. Və səhir əybulu sözün sonunda olsun. Və kiçik qalqalar isə sözün ortasında olsun. Və burada İnnə şəniəkə huvəl əbtər kiçikdir. Nəyə görə? Çünki bə sukunludur, bəli qalqala baş verdi, amma sözün ortasındadır. Bir daha oxuyaq. Asr surəsini oxuyaq inşallah. Keçək Asr surəsinə. Vel-Asr. Vel-Asr. İnnel insənə lafi xusr. İnnel الإنسان lafi خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أخو Size de geldiğine ben كنار بسم الله الرحمن الرحيم كنار بسم الله الرحمن الرحيم Güzel. والعصر إن الإنسان لفي خسر سين سين خسر سين بله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بدوه إلا الذين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا وتواصوا بالصبر وتوا وتواصوا وتوا و و وايو dayanmaq olar, əgər uzunsa dayanmaq olar, amma məsləhət ki, e, dayandıq, e, vəqf etdi dayandıqda 2-3 söz arxadan alasan. Yəni, bu əsasən də yəni, məna ilə olur. Məsələn, tutaq ki, biz əgər burada dayansaq, Allah subhanə deyir ki, vəl asr, and olsun əsrə, innəl insənə ləfi xusur. Həqiqətən insanlar xüsran içindədir illellezine amenu o kəslərdən ki başqa onlar iman etdilər və amilus salihat və əməllərdə salih oldular və salih əməllər etdilər. Məsələn və ya dayana bilərsən burada. İllellezine amenu illellezine amenu və amilus salihati və tevasav bil haqq. Və yaxşı ki bu və tevasav bil haqqı Eyni təzən alasan. Və o yerdən başlayarsan ki, harada orada vav var. Çünki vav o demək ki, artıq sözü bir-birinə bağlayır. Və və. Məsələn, məsələn Osman deyir ki, o kəslərdən ki, başqa onlar iman edərlər, imanlarla bərabər salih əməllər edərlər və haqqı tövsiyə edərlər və səbiri tövsiyə edərlər. Artıq bu və, vədə dayan, ə, sözdə dayan və sonra gör və vav hardadır. Bu vav hardasa artıq və deməkdir. Qayıt oradan al ki, məna daha da tamam olsun. Çünki yəni bəzi yerlər var ki, sən orada dayansan, məna pozula bilər və artıq əvvəlcədən arxadan almasan, iki, yəni iki və ya üç söz almasan məna pozular. Məsələn, Allah Teala deyir ki: "Yə əyyuhəllezina əmənu la təqrabus-salah" Budur ki, məna ki, burada dayansan, ey iman edənlər namaza yaxınlaşmayın. <coughs> Amma əsl ayə belədir. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى İman edənlər, içkili halda namaza yaxınlaşmayın. Artıq orada dayansan, artıq, məsələn, kimsə içəri girsə belə, bilmirdi, amma ərəbcə bilir, artıq eşidir ki, Allah Teala deyir ki, ey iman edənlər namaza yaxınlaşmayın. Ya, əladır ki, namaz qılmaq lazım. Ya, orada mim yoxdur, Amma sən... Hə, o deyəcək ki, namaz, yox, yox, <laughs> namaza yaxınlaşma olmaz. Haramdır. Vav yoxdur, amma orada ayənin əvvəldir. Ona görə e, çalış o yerlərdə dayan ki, hansı ki sənin üçün işarələr qoyulub və əgər işarələr yoxdursa, vav harda varsa orada dayan və ya soruş və ya kasetləri məsələn dinləmək olar. Hansı yerə? Bax gör, sənin nəfəsin kimlə yəni üst üstə düşürsə, uyğun olursa, o onu dinlər, gör harda dayanır, harda dayanmır. Daha sənin üçün gözəl ola bilər. Dili bilsən özün bilərsən. Dili bilsən artıq harda istəsən dayan. Dil, artıq dili biləndən sonra bilirsən ki, burada dayanmaq olar yoxsa olmaz. Yəni burada məna pozulur yoxsa pozulmur. Anladınız? Gözəl. E, izah elə, oxudun ki, vəl asr. Asr. Quranı vurdun nəyə əsasən, nə qaydasına əsasən? Bəli, dedik ki, ra sükun olarsa, özündən əvvəl sükun və ondan da əvvəl fəthə olar, olarsa, bu zaman ra hərfi qanlı oxunar. Sonra dedin ki, in, nını biraz dartdın, çəkdin. Səbəb? Çünki şəddəli gəldi. Çünki nun şəddəli gəldi. Biz deyik ki, ərəbdə iki hərf var ki, bunlar nə hərflərdir?Ğunnəli hərflərdir. Mimlə nun. Əgər şəddələ gələrsə nə, nə olar? burnuna oxunar və dartılmağı sevər. Bəli. Sonra oxudum ki, innəl insən in, bu nədir? İxfa. İxfa sözünün lüğəti mənası Yox, lüğəti mənası gizlətmək deməkdir. Aha, əgər bəli, əgər nun sakinə təminlərindən sonra 15 hərfdən biri gələrsə, o zaman ixfa baş verər. 15 hərf demişkən, gəlin əsas bunu təkrarlayaq. Kimdir? Saya bilər mənə hərfləri bir-bir. Nun sakin və ya tənvillər bu hərflərə rast gələrsə nə baş verər? Kim saya bilər? Sən saya bilərsən, yaxşı say. Mən sənə bir-bir deyirəm. Birinci, bir dəqiqə gözlə. Əgər nun sakin və ya tənvillər əlifə rast gələrsə nə olar? Ha. Nə olar? İzhar olar. Yaxşı. Bəyə rast gələrsə? Bəyə, iqlə. Sakit ol. Təyə? Hə, Cim? ث ح خ ذل ذل را إدغام إدغام بلا غنة زين سين شين صاد ضاد طا ظا عين Ayn, Fə, Qaf, Kəf, Ləm, Mim, Nun, Yə, bir də Hə. Allah razı olsun. Allah sənə razı olsun. Allah imla artırsın. Mən istəyirəm ki, siz hamınız bu cür olasın. Yəni artıq o, yəni o ya məsələn burada sükunlu gələrsə bu belə oxuna olmasın. Siz artıq bütün hərfləri bilirsiniz, hərfləri bilirsiniz və bilirsiniz ki, nun sakin və ya tənvinlər bu hərflər gəlir nə, nə baş verər? Çünki ola bilsin, məsələn, oxuduğumuz Mədinə çapıda tutaq ki, da, burada nun sükunsuz gəlib və siz artıq bilirsiniz ki, bu nə cür oxunmalıdır. Amma sab sabahçı e, başqa bir çap əlimizə düşər və burada elə bir işarələr olmaz. Hansı ki, siz bunu artıq fərqləndirə bilməzsiniz. Amma elminiz sizə kömək olacaq ki, bunu düzgün bir şəkildə oxuyasınız. Anladı? Məsələn, burada fikir verin. İnnəl in... nunun üzərində heç bir sukun, heç bir hərəkə yoxdur. Bu artıq biri, sən bilirsən ki, <clears throat> bu ixfa kimi oxunur. Amma Əsil mənası budur ki, bilməlisən ki, əgər sükunun ondan sonra sin gələrsə, necə qardaş dedi, sin də ixfa ərflərdəndir. Bu zaman ixfa baş verər, yəni nun səsi burunda gizlənər. Aha. Sonra oxudum ki, İnnəl insənə ləfi xusr. Xusr. Nəyə əsasən? Ranı qidin. Bəli, çünki özündən əvvəl ra hərfi sükunlu olarsa və, və e, bütün bax, ayənin sonu val asri Hə, ikinci ayan sonu innel insane lefi husrin. Amma hamısını sukunladın. Nəyə, nəyə əsasən? Hə? Ayələrin sonunda keçmək də olur. Olar. Yəni, əgər biz deyik ki, əgər hər hansı bir sözün sonu e, fəthə, kəsrə, damma və in və un olarsa və bu sözlərlə dayanlarsa, onda onda oxunmur. Əgər ən olarsa, uzanılır. Yaxşı. Sonra oxudun ki, İlləl-ləzinə əmənu Amma burada əlifi oxumadın. Nəyə əsasən? Yox, yox, va burada. İlləl-ləzinə əmənu Əmənu sözünün sonunda əlif var, üstünə sukun. Ben bunu qəst edirəm. Nə, niyə oxunmur? Çünki Çünki o əlamətdir və dedi ki, əgər bu sukun olarsa, belə bir sukun taparıqsa, bu zaman bu əlif yazıda olsa belə şifahidən olmur, oxunmur. Hı. Sonra və amilu, əsil budur. Və amilu uzadır. Amma sən oxudun ki, və amilu salihəti. Yəni, nəyə görə uzatmadı? Bəli, biz dedik ki, əgər uzatmadan sonra əliflən birləşməsi artiklı gələrsə, bu zaman uzatma olsa belə uzadılmır. Və yaxşı, bəs səbəb nədir uzadılmır? Səbəb də odur ki, çətinlikdir. Yəni, oxumaq çox çətin olardı ki, əgər uzatsaq və məsələn, fikirləşin, İlləlləzinə əmənu və amilu salihət və amilu salihət Çətindir, düzdür. Ona görə neyinlər, mən bu ərəb dində də belədir, uzatma baş verdikdə və uzatmadan sonra əlif ləm gələrsə, bu zaman uzatma olmaz. Yaxşı, amma burada ləm vardır, sən bu ləmi oxumadın və, de, və demədin ki, və amilul salihət, dedin ki, və amilul salihət, nəyə görə ləmi oxumadın? Bax bu ləmi, bax burada və amilul salihət. Sizdən qabaq. Sabdan əvvəl ləm var da. 14 hərfdən biri gəlir. Çünki bu şəmsiyyə hərflərdir. Biz dedik ki, əlifləm bəzi hallarda oxunur və bəzi hallarda oxumur. Yəni əlifləmin lə, lə, ləm hərfi bəzi istisna hallarda bəli. E, qamariyyə bir də şəm, şəmsiyyə. Məsələn, vəl asr sözündə ləmi oxuduq. Vəl asr. Qamariyyə. Çünki qamariyyə, ayn qamariyyə hərflərdən. Və amma burada isə və amilus salihət ləmi oxumadıq və bunu necə fərqləndirmək olar? Əgər ləmdən sonra gələn hərfin üzərində şəddə olmazsa, bu zaman ləm oxunar. Əgər olarsa, deməli oxunmaz. Hə. Ümumən elə yadda saxlamaq lazımdır. Ümumən hərflərə görə yadda saxlayasın. Bəli? Lə, ləmin üzərində işin olmasa, hə, fərq yoxdur. İstər olsun, istər olmasın. Əgər yəni bu cür formada gələrsə, şəddəli gələrsə, ləm oxunmaz. Onda ləm oxunur. İyə o elə şey ola bilməz. Ola bilməz heç zaman. Hə. Və amilus salihati və təvasav və təvasav haqqi və təvasav bissabr. Bu da aydındır. Onda keçək Hümməzə surəsinə. Bismillahirrahmanirrahim. ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقده التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة في عمد ممددة يا سامي يا أخي يا أخي Sən bilirsən, yaxşı. Bismillahirrahmanirrahim. Bəz bəlkə oxu. ويل لكل حمزة لمزة Hə deyil, hə. Vaylul likulli hu, hə. Vaylul likulli huməzətil luməzə. Elə izah elə. Birinci nəyə görə un olduğu halda oxumadın? ويل izah Hı edeyim. -hı. Çünkü burada en şeddel olduğu için hamısı hərflərin olduğu üçün? Yox, yox, heç bir şey müsənif deyil. Bu da idğam biləğun nədir? İdğam biləğun nə? Dedik ki, sukunlunun və ya təmirlərdən sonra ləm və ra hərfi gələrsə bu zamanlı oxunmaz. Burada da un gəldi. İdğam biləğun nə qaydasına əsasın. Bəli, sonra huməzətin luməzə. Həminki ilə idğam biləğun nədir? Və ayənin sonunu oxudun ki, huməzətul luməzə. Nəyə əsasən? Çünki bu hərif deyə keçdən axıdı. Əməl Biz dedik ki, əgər ayənin sonu və ya sözün sonu təmərbutə olarsa, bu zaman tə hə ilə əvəz olunacaq. Düzdür? Əsil budur. وَيْلُلْ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ Amma əgər təmərbutə olarsa ayənin sonu yazıda saxlayın və təmərbutən e, hərəkəsi ə, i, u və in, un olarsa bu zaman hə ilə əvəz olunur. İkinci ayə oxu. Uzat, uzat. Əlləzi مالا ديل نعم. مالا وصلت خير مالا مالا مالا أها الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده وقت مو بالي بالي يو بس sen مالا سنوزت uzatmisan يو Ellezi cema'a melev ve addede. İndi uzattım. Gördün? Aha. Melev ve addede. Ne kardeşti? Melev ve addede. Melev. Bəli. Hə, nə qaydasıdır? Buradan da itir də, axı. Nə, bilmirəm itir. Vuya vurur. Vura vuya vuruq. Nəyə görə? Nə qaydasına görə? Hə, nəyə görə vuya vururuq? Allah həyatımı Nə qaydasına görə? İlğa, idğam ma'al gunnə qaydasına görə. Hə, nə idi idğam sözü mənası? Taxta var aşağıda. Yoxdur. <laughs> idğam sözünün <laughs> İdğam sözünün lüğəti mənası nə idi? İdğam sözünün lüğəti mənası hərflərin bir-birinə keçməsi və ya daxil olması deməkdir. İslahi mənası isə sükunlu nun və ya tənvillərdən sonra yə, mim, vav və nun hərflərinin biri gələrsə bu zaman n səsi n oxunmaz və ikinci hərf isə şəddələnər. Yaxşı. Sən oxu, mən izah eləyərəm. Oxusun. Yaxşı. Üçüncü ayə. Yaxşı, sən, sən davam elə. Sonra biz bununla məşğul olarıq. Sən davam elə. Sən oxu, biraz bu oxusun sonra. Hə? Yəhsəb ənnəmə ləhu əhv Ah, ha, bir dəqiq sən oxudun ha, sən oxu axı. Oxu başdan, amma izahla. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl. Bəli. Veylul li kulli humazatil lumaza. İndi izah elə. Təsəvvür et ki, mən tələbəyəm. Aha. Oxu. Deməli, birinci veylun idğam biləğunla. İdğam biləğunla. Aha. Nəyə əsasən? Ona görə tənzinlərdən və sukunundan sonra ləmlə rəcələrsə. Bu zaman? Bu zaman idğam biləğunla. Biləğunla olar. Yəni, n oxunmaz və şəbə. Yəni, əsli bunun belədir. Veylun, veylun, amma oxuduq veylul likulli. Bəli. Huməzətin lüməzə. Sən oxudun ki, huməzətin lüməzə. Nəyə əsasən? İdğam. Bəli, idğam biləğunna qaydasına əsasən. İkinci ayə. الذي جمع مالا وعدده Güzel. Ellezî cema'a mâlen ve addede. Uzadır söz. Ellezî cema'a mâlen ve addede. Mâlen nedir? Mâlen ve addede. Ne kaydasıdır? Burada idgam melğunla. İdgam melğunla. Elmelerden ve sukunun sonra dört harf. Mâlen sözüdür. məttəbidir. Əlləzi sözü məttəbidir. Çünki biz deyik ki, üç dənə ərəb nə uzatma hərif var ki, bunlar əlif, vav, yədir. Əgər əlif sükunlu olarsa, yəni heç bir hərəkətsiz olarsa və özündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi fəth olarsa, bu zaman əlif iki hərkin miqdarına uzadılır. Həmçinin vav, həmçinin yə. Aydın oldu? Aydın oldu? Ha, bir dənə bax. Əlləzi, bax, yə. Yə bax. Yəni üzərində bir var hərəkə? Yoxdur. Özündən əvvəl hərfin hərəkəsi kəsilədir. Bu zaman ya iki hərəkə özməkdən uzalacaq. Həmçin cəməə mələn. Bax, əlifin üzərinə bax. Bir şey var üstündə? Yoxdur. Əlifdən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi fəthədir. Fəthədir. Deməli, bu zaman əlif iki hərəkə miqdarında uzadılar. Bu birincidən ikiyə keçəndə məncə Sualdır, çox gözəl bir Qardaşım, bir dənə burasını diqqətlə eşit. Bəli. O məzətti. Bir daha. Desin bir dənə. Oxu bir daha. Deyir burada tin deyirsən. Bir dənə diqqətlə. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ deyir. هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ Bunu oxumur. هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ Düz deyil. ha. Düz deyil. Elə eşitir. düzdür, düzdür. Hə, sualdır ki, çox gö çox gözəl bir sualdır. Deyir ki, əgər əgər e, E, in olarsa, yani birinci ayenin sonundan ikinci ayənin əvvəlinə necə keçə bilərik? Kim cavab verə bilər? Birinci ayənin sonu, istəyirəm ikinci ayenin birləşdirim. Oxu bir dənə. İdğam biləğun nə? Yox, yox, yox. Oxu. Sən dinən, sən dinən, sən dinən humazetin illezze. Yo humazetin illezze. Kulli humazetin humazetin <laughs> Yok ben olduğu için idgam ilagun olur. Deməli, səhirək, səhirək, ixtilaf eləməyin. səhirək. Səhirək burada bayaqçı qaydadır. İ artı olsa. Bəli. Ya burada şey deyirik, çıxın deyirik, burada yəni ki... Bax, aç bir dənə qiyama surasını. Kıyama sorusunu aç. Sayfa 577. Qardaş düz deyir. Buradakı ə, idğam bilağun nədir? Düz istəyirəm. İd idğam bilağun nədir? Düz deyirsiniz. Çünki burada yevmə idinil mustaqada sukundur. Və burada ikinci ayədə isə ə, e, artıq tənvinlərdir və ləm gəldi. Hə, və səhiyyə bu budur ki, bayaq dedik ki, "Veylul likulli humazatil lumazatilləzi" Lumazatilləzi idğam biləğunnə qaydasına. Bəli, çox, çox gözəl. Aydın oldu? Bəs un olsa onda Eyni, eyni, eyni. Niyə n itir, u- udan, udan keçirsən Əgər oraya. amma orada əlifləm gəlsə, Əlifləm gəlsin. Bəli, bəli, bəli. Düzdür, düzdür. Düzdür, düzdür. Bəli. Olar. Ümumən vəstəsi də keçmək olar. bir aydan o bir aya keçmək olar. Hı -hı. Sonra oxu, üçüncü aya. يحسب أن ما له أخلده Deməli, iki dənə səhv var. Kim, kim deyər o səhv hansıdır? Səndə bir dənə səhv var. burada 4 hərəkə uzatmalıdır ləhvdan sonra da. İki də olar. İki də olar. يحسب Ha, yox. Mən mən deyim səhvləri. Bir dənə də qoyaqsın, bir dənə də. Oxu bir dənə. Qoyar. يحسب أن ما له أخلده Hə, ən Bunu nə eləmədi. uzatdı. Bir, sonra Ay, Allah sənə razı olsun. Bax, mənə bu lazım idi. Əx, yoxsa əx. خاء <coughs> يحسب أن ما له أخلده أخ أخ أخ خاء qalındır. Dili var deyirsən əxlədə, əx. Bax ki, çünki hasad da budur. Dilbə yatan əxlədədir. Amma əxhədir. Amma əxhadır. Əx, əx, əx, əx. Fərqi istəyirsiniz? Əx, əx. sonra خا ilə xا əx əx lədə yəhsəbu ənnə mələhu əxlədə əxlədə kəllə ləyumbazənnə fil xutamə bir dənə də oxu kəllə iki hərəkə kəllə kəllə bəli ləyumbazənnə fil xutamə nə qaydası idi burada ləyumbazənnə dedi iqləb iqləb qaydası İqləbin iki dənə oxunuş forması vardı bizdə. İki cür. Hansı daha səhidir? Biri bir əşdirirsən, biri birə baxırsan. Birə baxırsan. Və səhi olan budur. Kəllə ləyunbəzənnə fil xutamə ləyun ləyun ləyun Bəli, iqləb buna gəlir, bəli. Hı -hı. Bəli, mum oxunur, mim. Çünki Çünki nundan sonra bə gəlir, bəli? Xüsusilə də keçsən daha yaxşıdır, amma dayanmaq da olar. Sonra 5-ci ayə. Və mə ədraqə mə Məl Və mə ədraqə məl xutəmə Çox gözəl. Bir dənə də qeyd edeyim. Bə, e, əksəriyyət ədrakə sözündə belə deyir. Ədrakə, ədrakə. Dəl incədir. Və mə əd və mə ədrakə əd əd əd əd vəzədir əd əd ədrakə ədrakə ədrakə incə aha. Sonra نار الله الموقدة Allah sözü nəyə görə qalın oxudun? Ona görə ki özündən əvvəl Hərfinə bərbanma. Sonra 5-ci ay, 7-ci aya. التي تطلع على الأفئدة Hı-hı. Bir dənə də oxu, yavaş yavaş tələsmə. التي التي تط التي تطلع Ta yoxsa tə? Birinci hansıdır? Aha, onda dinən tə. Əlləti təttali'u aləl əfkidə. Gözəl, indi gözəl. Əlləti tətta. Tətta. Tappa yox. Təttali'u alə. Təttali'u alə. İki dənə ayın. Yox, dayanmaq lazım deyil, mən biraz qan oxunur. Ta, ta. Bir var tə, bir var ta. Hə? Var şəddə, biz oxuyuruq da, yəni şəddə ilə. Əlləti tətta, tətta. Buradan artıq dayanma olur. Tət, olmayacaq. Aha. Bir dənə də oxu, yavaş-yavaş. Əlləti Əlləti təttali'u aləl-əf'ilə Onu aynı uz uzatma, o yəni uzatma yoxdur. Əlləti təttali'u aləl-əf'ilə Təttali'u aləl-əf'ilə التي تطلع على الأفئدة Bir daha oku. Çarptırdım. التي تتلع أولو الألباب يا أولو الألباب değil ha. sen, sen telaşma yavaş oku. Herif harfi. Herif harfi oku. Ram yoktu. التي تتلع التي تتلع تبقى. Bir daha oku. التي تبقى تطلع على الأفئدة التي تتلع تتيو تطا التي تتلع تيو تطا التي تطا تطلع على التي <laughs> تطلع تطلع كمين كمل هنا أخب ده التي تطلع سمى تطلع ساكت ساكت التي التي تطلع على الأفئدة يخشد يخشد أخو أخي لا تيدي زم سنة باين أخو <coughs> <laughs> التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة الأفئدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة يا من هذا التي يا أخي bax verək, qoy. Sabah hazırlaşsın gəlsin. Oldu. 8-ci aya. İn İnneha aleyhim muhsade. Güzel. İnneha alayhim muhsade. İnneha aleyhim muhsade. Aha ne, burada iki tane mim var. Neye göre birini okumadın? Bəli, çünki idğam misleyn, idğam misleyn kimi və iki eyni həmciz hərf bir-birinə rast gəldiyi zaman birinci hərf oxunmur, ikinci hərf isə şərdən. Bəli. 9 bu qaydaya da şey, salih, obsi bir yəni 4 hərf gələrsə, o qaydaya da əsas şey. Onundan sonra gəlirsə. Fi əmədin muməddədə. Gözəl. Fi əmədin muməddədə. Ayənin sonunda min var. Burada yəni dayanmaq, olma, dayanmaq lazım, düzdür? Ayın sonunda min var, min yoxdur. Nədir o? Maşallah, gözəl. Fi amədin müməddətədin في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم بنام دخيلام في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم alıb. Məncə kifayətdir. Və subhanəkə və bihamdik və nəşhədən la ilə. Nəstəğfiruq və nətubu